Доброго дня або вечора, мої любі підписниці. З вами на зв'язку пані Ганна. Сьогодні ви почуєте історію автора Дар'ї Новицької у полоні Свободи. Я хочу вас попередити, так як це трилер і детектив, емоційний, жіночий, в ньому присутні сцени, ні, вони не 18, але для когось може бути це образливо можливо тому я попереджую більш емоційних моїх підписниць заздалегідь. Усім, хто наважиться слухати цю книгу, приємного прослуховування. Дуже дякую, що ви залишаєтеся з нашим каналом. Дуже дякую, що ви з нами, зі мною, ваша пані Ганна. Приємних вам хвилин прослуховування. Дар'я Новицька. У полоні свободи. Глава перша. Знайомство. Олександр Рос народився 8 лютого 1987 року. Знак зодіаку водолій, психологічний характер, інтроверт. Зріст сімдесят сім, вага 80 кілограмів, брюнет, очі карі, гострий ніс, високі вилиці і чоло, тонкі окреслені губи занурений у власний світ переживань та ідей, схильний до самоаналізу, а також аналізу дій його оточення. Поєднує в собі працелюбність екстраверта, при цьому емоційно стійкий та не схильний до яскравого вираження своїх емоцій. Зв'язок і контакт із соціумом ідеальні. Власник будівельної корпорації перевага. Проживає в Нью-Йорку, забезпечений і незалежний. І я, Вероніка Рос дружина та повна його протилежність. Народилася 12 серпня 1994 року. Знак зодіаку Лев у клітці. Характер психопат на заспокійливих. Зріст 1,68 м. Вага 55, не рахуючи сукні на 2 кілограми дорогоцінних каменів на бретелях. Білявка, блакитні очі, рівний ніс завдяки хірургам, худі щоки і червоні губи від природи. Куди я занурена? у світ мого чоловіка, в його ідеї, бізнес-зустрічі, на яких я повинна бути не тільки живою лялькою, але й прикладом розуму, краси, доброго смаку та знання технічних термінів, бісових і таких дратівливих термінів. Сьогодні 6 травня 2019 року. На годиннику початок сьомої ранку на робочому столі Олександра вже розгорнуті величезні інженерні ескізи. Доброго ранку, мила, лагідно всміхається мені. Доброго ранку, Санді. Повільно йду до сірої стільниці, щоб увімкнути кавоварку. Понуро позіхаю, роздумуючи, чим можу зайнятися сьогодні. Ти знаєш, не люблю, коли називаєш мене так, монотонно говорить, схилившись до паперів. Взявши чашку, вмощуюсь на високий барний стілець, щоб помилуватися яскравим теплим сонечком за вікном. Я люблю рано вставати, спостерігати за світанком, за тим, як пробуджуються вулиці, пожвавлюються дороги, як золоті промені відбиваються у синіх вікнах скляних веж, створюючи із хмарочусів казковий калейдоскоп. Я мріяла про цей краєвид. Що буду ось так сидіти біля величезного вікна з білою гарячою чашкою, щасливо всміхатися і радіти новому дню. І ось я тут, але більше нещаслива. Ближче до десятої будь готова до зустрічі, Вечірка зі спонсорами. Нам потрібно показати себе з кращого боку. Поїдь до Лоли, нехай зробить тобі укладку, і ти повинна бути у червоному. Це твій коронний колір. Не обертаюсь, навіть не хочу дивитись на нього. Такі команди я чую вже п'ять років. Не допивши каву, йду у ванну кімнату, щоб чергове виплакатися потайки. Алекса не цікавлять мої емоції, а сльози взагалі дратують. Він вважає, що дає мені все для щастя але лише на публіці старанно показує, як любить мене. Нічого, сьогодні я тобі влаштую спектакль. Лолі Талім. народилася 3 березня 1993 року, власниця салону краси, дружина Роджера, колеги Олександра. Я познайомилася з нею через кілька днів після того, як ми переїхали в Манхеттен. Вона теж заміжня за бізнесменом, але на відміну від мого життя, їй можна займатися своєю справою, бути незалежною і коханою. З бідної сім'ї, як і я, маючи добре серце та золоті руки, лише Лола стала моєю єдиною подругою в цьому нещирому світі грошей та влади. Повертаюся у свою спальню. Так, у свою, тому що ми спимо в різних кімнатах. Олександру необхідно відпочивати, щоб бути енергійним та бадьорим. У нього все за розкладом, навіть спільні ночі зі мною. Чую, як стукнули двері за спиною. Натягуючи вузькі джинси, я не налаштована пояснювати свою поведінку. Ніко, тихо кличе Алекс. Що знову не так? Він підходить, лагідно обіймає за живіт, повільно погладжуючи долонями по шкірі, тягнеться пальцями до волосся, змусивши завмерти в надії прояву його ніжності. Але, поправивши пасмо, Алекс прибирає руку. Сьогодні мене не буде вдома увесь день. Обідати тобі доведеться на самоті, Санді. Не звикати, зі смішком відповідає Залишаю картку, купуй, що хочеш, але о десятій, щоб була вдома, ні хвилиною пізніше. Я не попелюшка, а я й не принц. Ти знала це. Не скаржся тепер. Голос суворий. Повертає мене обличчям до себе, міцно обхопивши пальцями підборіддя, залишає легкий поцілунок на губах. Ти мене цілуєш тільки тоді, коли хочеш, щоб я не псувала твої нерви, та не влаштовувала істерики, скривджено кричу в спину, коли він починає відчиняти двері. Хіба це погано? Озирнувшись, Алекс мружить очі і всміхається, удаючи, що не розуміє, про що я. Усе, іди, не хочу тебе бачити. Глибоко зітхнувши, так що навіть мені було чутно біля гардероба, Олександр залишає на тумбочці банківську картку та виходить з кімнати, не зачиняючи за собою дверей. Я підходжу та щосили штовхаю їх долонею, вклавши всю злість в рух. Рівно п'ять років тому моє життя було влаштовано зовсім інакше. Я працювала офіціантом у чудовому ресторані при готелі. Це мене рятувало і допомагало вижити у невеликій темній квартирці на околиці Бронкса, де за вікном не було чудового світанку, а лише гул залізничної станції та безліч похмурих людей, які поспішали у своїх справах. Одного вечора моя зміна завершувалася, і до півночі я була б вільна. Як раптом у ресторан увійшла компанія молодих людей в дорогих костюмах, з тубусами для креслень, теками в руках і діловитими виразами облич. Вони сіли в центрі залу за стіл, оточений чорними шкіряними диванчиками, розклали документи та почали щось бурхливо і захоплено обговорювати. За два роки роботи в цьому місці я навчилася розрізняти вигідних клієнтів. Тому без чверті 12 вирішила прийняти замовлення у компанії, сподіваючись отримати відмінні чайові. Поправила рукава темної сорочки, струсила фартух і впевнено пішла до прибулих гостей. Мою увагу привернув один хлопець. Він виділявся серед усіх тим, що, коли починав говорити, решта замовкали. Доброї ночі, Вероніка. Сьогодні я ваш офіціант. Що бажаєте замовити? Зі скрупульозною точністю і швидкістю сказала, дивлячись на вродливого брюнета в синьому піджаку. Карий погляд оцінювально пробіг по моєму тілу. Я трохи підняла підборіддя, щоб показати довгу шию. Він дивився на мене знизу вгору, але при цьому мої коліна тремтіли, ніби його владна енергія вже розпливлася по венах. Відчувши сухість у роті, я усміхнулася та чекала відповіді. Містер довго мовчав. Чоловіки затихли у незручній тиші що утворилася. Розстебнувши комір білосніжної сорочки і злегка відтягнувши краватку, він облизнув губи та сперся на спинку дивана. Для вечері пізно, для кави рано. Принесіть мені чай, зелений та солодкий. Його задумливий голос був тихим, повільним, прокрадався м'яким шепотом і залишався у підсвідомості. Я відвернула обличчя до інших гостей, приймаючи замовлення, але до останньої секунди відчувала погляд на собі. Прийшовши до бару, довелося прикласти долоні до щік, щоб вгамувати гарячий запал розбурханих емоцій. Який він чудовий. Впевнена, такий чоловік не може бути самотнім, та й я не з його рангу. Ресторан цілодобовий, тому компанія чоловіків до четвертої ранку розв'язувала ділові питання. Я залишилася працювати, вмовивши колегу розділити зміну навпіл зробивши з моїми чайовими те ж саме. З кожним разом було складніше підходити до витривалих відвідувачів, бо погляд мимоволі застигав на обличчі привабливого гостя. Цієї ночі я не могла припустити, що на виході з готелю він наздожене мене та запропонує випити кави. Міс, почула за спиною, стривайте. Часто чуєте, що ваша краса засліплює? Так, відповіла спокійно і без усмішки, спритно ховаючи збентеження. Вам теж доводиться з цим прокляттям жити? Він розсміявся, а я закохалася. Саме тоді, коли почула сміх, відчула, як здригнулося серце. Ви тут у справах? Так, обираю будівлю. Хочу викупити, довести до ладу і продати, невимушено відповів він. Яка хитра та вигідна ідея. Всміхнувшись, почала спускатися сходами, щоб зловити таксі і поїхати додому. Вероніко, не бажаєте випити кави? Ніч була довгою, я втомилася, але дякую за пропозицію. Зупинилася біля краю дороги, виглядаючи жовтий автомобіль. Мені хотілося погодитися. Усе всередині пручалося та сердилося за відмову. Адже і не втомилася зовсім. Як можна піти кудись із першим зустрічним? Нехай таким заманливо вродливим. Я можу вас підвести? Наздогнав мене. Поступовий прихід світанку зробив його синій костюм темнішим, а очі гарнішими. Що скажете? Покритивши головою на всі боки, зіщулилась у піджаку від ранкової прохолоди. Ні, але ви можете постояти зі мною, поки не приїде таксі. Немов від зубів відскакували слова, які я навіть не встигла обдумати. Карі очі здивовано поглянули на мене. Він усміхнувся, зручніше взяв тубус і залишився стояти поруч. Біля озбіччя припаркувався седан, широкоплечий смаглявий чоловік вийшов з машини і попрямував до нас. Містер Рос, ми чекаємо таксі, Джеку. Його тон здався жартівливим, тому я невдоволено насупилась та зробила кілька кроків у бік. О, Вероніко, ми можемо стояти тут вічно, або можемо поїхати до найближчого маку, з'їсти по великому бургеру і випити міцної кави. Я Олександр. Красень простягнув руку, і коли наші долоні стиснулись, я більше не хотіла його відпускати. Я не знала, хто він, що собою являє, але знала одне це мій шанс вирватися звідси. Ми дійсно заїхали в Макдональдс, поїли, поговорили. Він відвіз мене додому і того ж вечора приїхав знову. Олександр подобався мені все більше. Він був простий, але розумний, з почуттям гумору, але говорив про серйозні речі. Ми могли кататися годинами по місту у пошуках відповідних будинків для проєкту. І мені це подобалося. Я слухала його, заглиблювалася, казала свою думку. Через тиждень, коли ми сиділи в ресторані і насолоджувалися шардоне з білою рибою, Алекс здивував мене своїм запитанням. З кожним днем усе менше вільного часу, щоб приїжджати до тебе. Ти приїдеш до мене в Манхеттен?» – впевнено запитав він. Санді, яке враження складеться про мене, якщо погоджуся? обурено залепетала, таємно мріючи, що Алекс зараз схопить мене за руку та забере з собою. Зрозумів, хочеш, аби я вмовляв? всміхнувся, пропалюючи уважним поглядом. Їдь, ти не пошкодуєш. Моя фірма розвивається, скоро капітал збільшиться, ми зможемо насолоджуватися життям, ні в чому собі не відмовляти. Як тобі пропозиція? Ти мені подобаєшся, Ніко, я не хотів би залишати тебе. Хочеш мене купити? Я можу існувати самостійно злукавила, прибираючи руки зі столу. Ні, не хочу купити. Однак зі мною тобі не доведеться працювати. Якось усе дуже швидко та несподівано, схрестила руки на грудях, розглядаючи блискучі запинки на рукавах Олександра. Я люблю конкретику, тому подумай та обери, чому ти віддаєш перевагу. Залишитися тут або безтурботно жити в мегаполісі. Уранці о сьомій я приїду до твого дому. Якщо ти не будеш стояти біля дороги, це означатиме відмову. Так категорично. Стало моторошно від його слів. Я опустила руки, приголомшена тиском вимоги. І ще, сумку можеш не брати. Ми купимо нові речі, коли приїдемо. Не можу, прошепотіла. Чому? Я тобі не подобаюся. Він зробив ковток вина, незворушно дивлячись в очі. Подобаєшся? зніяковіла, але щиро промовила. Отже, рішення очевидне. Він нахилився над столом і поцілував мене в губи. Я тебе ніколи не ображу, можеш не боятися. І ось, коли минуло п'ять років нашого спільного життя, так і виявилося. Він не кривдить мене. Проте все змінилося. Олександр почав відноситися байдуже. Не говорить зі мною про морські справи, не говорить про почуття та бажання, не цілує та не обіймає просто так. Його більше хвилює, який я маю вигляд на ділових зустрічах, та чи відповідаю його статусу мільйонера. А я? Я ні в чому собі не відмовляю. Втративши батьків в автокатастрофі в 16, довгі роки могла лише мріяти про таке життя, спостерігаючи за ним з екрана телевізора. Глава друга Лоліта. Відчужено дивлюся у вікно автомобіля який везе мене в царство краси і належної поведінки. Весняний Нью-Йорк неймовірний. Я б могла зробити сотню знімків, але ховаю телефон у клач та із задоволенням спостерігаю за натовпом. Мені так хочеться бігти поруч з ними, поспішати на роботу, на побачення, у квіткову крамницю або за продуктами. Ось парочка зіткнулася на сходах біля метро, як у неї почервоніли щоки, а він так вправно допомагає підняти речі, що впали, Напевно, зараз між ними промайнула іскра. Може, навіть чоловік закохався і буде шукати незнайомку, визираючи з вагона на пероні всіх зупинок. Роздивляюся власні пальці, уявляючи, як занурюю їх у прохолодний пісок. Він тонкими цівками прослизає, ховаючи дорогий манікюр у безодні своєї нескінченності, заплющую очі, чуючи у свідомості шум прибою і тихі пісні вітру. Приїхала місіс Росс пробуджує водій. Сонно дивлюся на його здивоване обличчя, не бажаючи повертатися в реальність. Еді відкриває двері, запускаючи в салон свіже повітря свободи. Чекати мене не треба. Суворо кажу хлопцеві в сірій сорочці, той невдоволено поправляє пасмо волосся, Хмурця. Олександр знає, не хвилюйся. Відвертаюся і одразу ж опиняюся на порозі перед величезними скляними дверима салону Лоліта. Власниця повністю відповідає незвичайному грайливому імені. У неї яскраве руде волосся, погляд з хитринкою, повні губи і шикарне декольте. Я б зараз пробіглася, бо босоніж по вологій траві, розтріпала букладку і підставила смагляву шкіру під теплі промені сонця, замість того, щоб бути тут. Бачу, бачу, наша дівчинка чимось незадоволена. Усміхаючись, співчутливо говорить Лолі, розставляючи руки і легенько обіймаючи мене за спину. Від неї лине ароматом солодкого парфуму, такого ж сексуального, як і вона. Я втомилася, шепочу їй на вухо, щоб ніхто не почув. Отже, сьогодні твоїм майстром буду я, рішуче каже подруга, поправляючи золоті браслети на тонких зап'ястях з білосніжною шкірою. Крадькома дивиться на мене і бере за руку, ведучи в окремий кабінет, закрите від загального залу матовими скляними стінами. Сідаю в глибоке шкіряне крісло, знімаю босоніжки та сміливо закидую босі ноги на м'яку підніжку. Лоліта, натиснувши кілька кнопок на пульті, робить музику для відвідувачів трохи гучніше. Бере зі столу з глянцевою чорною поверхнею пляшку шампанського та наповнює два келихи, подає мені, сідаючи поруч на диванчик. Розповідай, закинувши ногу на ногу, уважно дивиться на моє стурбоване обличчя. Мені все страшенно набридло. Здається, я втрачаю глуст, роблю ковток, жаліючись та забуваючи, що треба поводитися належно. Варто знайти заняття по душі. Не раз про це говорила. Тобі просто нудно. О, тільки не кажи, що від неробства. Лолі стримано стискає губи та супить тонкі брови, елегантно надпиває напій, знизуючи плечима. Ні, Люба, Зрозумій, Олександр хороший. Ти недооцінюєш те, що маєш, звикла, що все є, і машина, і гроші, і дім. Це не дім, це клітка. Я в ньому або одна, або для того, щоб бути ідеальною. Хто тобі скаже правду, як не подруга? усміхається Лоліта, піднімаючись до столика за пляшкою. Згадай себе кілька років тому, Ніко, ким ти була? Будь ласка, я з тобою ділюся не для того, щоб вислуховувати моральні нотації. Мені ж їх вистачає вдома. Лолі обертаються, реагуючи на мій зневажливий тон. Ти любиш Санді? тихо запитує, немов це секрет. Не знаю. Зітхаю, наповнюючи рот колючим прохолодним напоєм зі смаком смородини. Сьогодні знову ділова зустріч. Зробиш із мене фатальну жінку. Ти так фатальна, сміється, закочуючи очі. Мужику нерви псувати ще треба вміти. Знявши піджак, пересідаю в крісло біля умивальника, закинувши голову і насолоджуючись спритними рухами прохолодних рук лоліти. До клубів ходиш йому на зло, гроші на безглузді покупки витрачаєш, істерики влаштовуєш. Не перераховуй мої гріхи, я про них знаю. Заплющивши очі, ледве стримую сльози від усвідомлення того, що ніхто не зможе зрозуміти моїх бурхливих емоцій. Безобраз, Нійко, Візьми себе в руки. Скажи, що ти любиш робити? Наскільки пам'ятаю, фотографувати? Так. Коли ти востаннє брала в руки фотоапарат, не вгамовується Лола. Близько трьох років тому. Стає сумно, коли я згадую дату останнього знімання. Ось і рішення. Потрібно знову цим зайнятися. Адже в тебе були гарні роботи. Могла б фотографувати Бомонт, зробити з цього бізнес. Ти так наївно міркуєш, тому що тебе чоловік підтримає. А мене ні. Дивлюся на відбиття у великому дзеркалі. Лоліта розправляє моє вологе волосся, не припиняючи хмуритися. А ти у нього питала? Наші очі зустрічаються. Ні. Спробуй запитати. Але не з істерикою, Ніко, махає вказівним пальцем. А просто запитати. Пообіцяй, що спробуєш. Добре. Обіцяю. Трохи всміхнувшись, видихаю, піддаючись обережним рухам та розслабляючись від приємних ароматів масел для волосся. А ти пообіцяй, що сьогодні поїдеш зі мною за сукнею. Червоною? Природно. Ми обидві сміємося, розуміючи, що Алекс настільки часто наказує одягти вбрання у червоних відтінках, ніби інших не існує для мене. Якби він лише знав, як я вже ненавиджу цей колір. Поки допиваю п'ятий келих шампанського, розглядаючи голівудські локони, створені з мого волосся, Лолі лагідно спілкується телефоном зі своїм чоловіком. Ніяково чути цю зворушливу розмову. Ви завжди такі ніжні одне з одним, захмілівши, плутано запитую. Так, завжди. Рівновага та спокій, запорука щасливого сімейного життя, гордо повідомляє Лоліта, дратуючи своєю ідеальністю. Кривлю губи, одягаю піджак і, трохи похитуючись, застібаю босоніжки. У вас хоч якісь є почуття та емоції, а мій вміє бути лише байдужим бізнесменом. Подруга зачиняє двері кабінету, здивовано поглядаючи на мене. Ти просто не змогла його розкрити, як. Як кого, Лоліто, кого? скрикую, не контролюючи злості. Як чоловіка. Лолі бере мене під лікоть, виводячи на вулицю де нас чекає чорний елітний автомобіль. Навіщо мені чоловік, якого ще потрібно розкривати? Подруга не відповідає, бачачи, що я на грані істерики. Заїдемо в ресторан. Він віддав свою картку, вірчу між пальцями золотисту пластикову карту, посміхаючись, немов тільки що порушила заборону, яка сковує мої можливості. Лоліта зітхає, знизуючи плечима і лише киває. Так, можливо, я занадто запальна та емоційна, Можливо, мій внутрішній вогонь обпікає, але йому життєво необхідно пручатися, щоб не згасити. По дорозі до бутика ми зупиняємося біля невеликого ресторану, робимо легкий перекус. Замовляю пляшку найдорожчого вина. Лолі не вдається мене переконати зупинитися, бо за сукнею я їхала вже неабияк п'яненька. Ніко, навіщо ти так поводишся? суворо запитує Лолі, коли ми знову сідаємо в її авто, а водій починає рух. А що мені залишається робити? За вікном сутінки, будинки та люди пливуть перед очима, а тіло ніби крутиться на сидіння. А поїдемо танцювати. гучно плескаю в долоні, розвертаючись до подруги. Вона дістає якісь таблетки і простягає мені. Хочу порушити систему. Візьму і не поїду на його бісову зустріч. Відштовхую руку лоліти шелестючою обгорткою. Ми зараз оберемо тобі найкращу сукню, Ніко, найгарнішу, дорогу, як ти любиш. Це тебе заспокоїть, і ти не будеш псувати своє сімейне життя, монотонно та дбайливо вмовляє Лоліта. Намагаючись поводитися адекватно, у бутику я приміряю кілька варіантів та зупиняю свій вибір на обтислій червоній сукні з шовку, з відкритою спиною до попереку, тонкими шлейками, які зав'язуються навколо шиї, а від них опускається блискучий золотий ланцюжок до краю вирізу. Легкі чорні босоніжки з відкритою п'ятою доповнили мій вечірній образ. Одяг, в якому була упакований у фірмові пакети і залишений на фіолетовому пуфі біля дзеркала на весь зріст. Поправляю зачіску, ледве вловимо проводжу по тонкій ніжній тканині, насолоджуючись тактильними відчуттями. Не думаю про те, що вбрання коштує кілька тисяч доларів а одягну його всього лише раз. І цьому є причина. Усю дорогу до мого дому Лоліта мовчить. Її спокій дратує, але я терплю, розуміючи, що наступного ранку буду шкодувати про те, що образила єдину подругу. У мене є кілька знайомих, які з радістю погодяться скласти компанію, провести гучну ніч на дискотеці. Утім, вони не справжні, друзі на замовлення. До того ж, Лоліта щира і не соромиться говорити в очі те, що думає. Це заслуговує поваги, навіть якщо вона не поділяє моїй думки та не розуміє моїх почуттів. Нахиляюся, щоб попрощатися з подругою, яка сидить в авто. Дякую, що підвезла та спробувала вправити мізки. Це марно, я знаю, кокетливо сміється. Іди до Алекса. За твою красу він зараз вибачить будь-які примхи. Зачиняю двері машини утримуючи пакети в одній руці. Ліфт швидко привозить мене на останній поверх будівлі, де розташовані апартаменти чоловіка. Недбало закинувши речі в коридорі на підлозі, заходжу до вітальні. Над великим обіднім столом тьмяно горить дизайнерський світильник з гострими краями, наче геометрична фігура, тонкий, рівний, ідеальні лінії, як і мій ідеальний чоловік, якого я шукаю, аби влаштувати бунт. Глава третя. Істерика. Алекс стоїть біля вікна, споглядаючи панораму нічного Нью-Йорка і повільно помішує цукор у прозорій чашці із зеленим чаєм. Обернувшись, пронизує мене нерухомим поглядом, що ніби гострими голками встромляється в тіло, говорячи про непохитність у будь-яких його намірах. Санді, я не поїду сьогодні з тобою на бізнес-зустріч. Трохи злякано, але впевнено вимовляю фразу, сідаючи на диван. Поїдеш, холодно відповідає, роблячи ковток чаю і знову відвертаючись від мене. Але не обговорюються. Утім, як завжди, час звикнути мила. Ні, о, ні. Я не витримую знову цих сумних бесід, цих мерзенних облич. Я ж терплю твої капризи, і ти терпи. У цьому полягає шлюб. Дідько, ні. Санді, шлюб полягає у нічних прогулянках під місяцем, і в гарячих обіймах після робочого дня. Чоловік безшумно ставить чашку на мармуровий стіл, швидко опиняється біля мене, нахиляється до самого обличчя. Ще раз назвеш мене так, не дозволю піти із зустрічі навіть до туалету. Зрозуміла, Люба? Олександр посміхається, примруживши погляд. Ніжно цілує в чоло, не залишаючи жодного шансу уникнути виконання чергового обов'язку дружини мільйонера. Однак моя сп'яніла свідомість не хоче здаватися. Починаю бити кулаками по дивану, кричати Ні, ні, ні. Можеш тягнути мене за волосся, можеш вигнати з дому, можеш навіть розлучитися зі мною, але я не зроблю жодного кроку. Я втомилася. Від чого ти втомилася? без жодної емоції перепитує Алекс. Від чого, питаю, моя люба, ти втомилася? Підіймає моє обличчя пальцями опираюся, відштовхуючи гарячі руки. У цей момент я відчуваю відразу до нього. Кохання та ненависть переслідують одне одного, щоб у зручний момент відвоювати свої позиції в серці. Від бізнесу, від ідеалізації, втомилася від одноманітності та сірості, втомилася від твоєї бездушності, втомилася, що ти поводишся, немов робот. Я втомилася від тебе. Сльози палять очі, намагаюся впоратися з ними. Довга сукня сковує рухи і перекриває дихання. Зриваю із себе прикраси та кидаю на м'який білий килим під ногами. Запускаю пальці у волосся, нахиляю голову і, немов знавісніла, починаю тріпати зачіску, позбавляючи себе ідеального зовнішнього вигляду. Тильною стороною долоні розтираю помаду по обличчю. Олександр мовчки спостерігає за моїми дивними істеричними діями. Він різко нахиляється, підхоплює мене і закидає на плече. Вчепившись, як кішка у тканину його сорочки, моє дихання остаточно збивається від болю в животі. Хрипко кашлюю та замовкаю. Така поведінка Санді виявилася непередбачуваною. На мить мені навіть стає страшно. Відпусти. Пробую крикнути, але Алекс міцніше притискає мої ноги. Відпусти, я не твоя власність, моя. Куди ти несеш? Відпусти ну, ненормальний. Починаю бити чоловіка по спині, пробуджуючи в ньому дикого і неприборканого звіра, якого не бачила раніше. Я ненормальний, майже з риком перепитує. Я чую, як відчиняються скляні дверця та душової кабінки. Він ставить мене на прохолодний кафель та відкриває крижану воду, направляючи на моє тіло сильний струмінь душу. Нещадно лє в обличчя, на голову та плечі. Алексе, Алексе, благаю, намагаючись сховатися від колючих потоків. Я ненормальний. Все так само шалено кричить Олександр. Подивися на себе. Вмивайся, швидко вмивайся, мовчки. Сідаю на коліна, відчуваючи, як на стегні по шву рветься дорога сукня. Охоплюючи себе за плечі, не можу вгамувати тремтіння. Здаючись, заплющую очі та починаю плакати. Сльози непомітно течуть разом із холодними краплями і тущу. Голоси подих Алекса стають спокійнішими. Він лє на мене вже теплою водою. Вмивайся. М'яко командує та подає флакончик з гелем. Вмиваю обличчя, дивуючись від поведінки чоловіка, який ніколи так не поводився. Чого ти хочеш, Вероніко? Свободи. шепочу, ховаючи в долонях заплакане обличчя. Добре, і залізною звичною рівновагою каже Санді, що добре. Він підіймає мене під лікті, допомагає зняти порвану сукню, подає великий рушник. Що, не мовчи. Але Олександр більше не вимовляє ні слова. Карі очі уникають мого погляду. Здається, йому не хочеться навіть торкатися мене. Поглянувши дзеркало, жахаюся від вигляду, створеного істеркою. Зараз навіть на 50 доларів не тягне моя зовнішність сіра шкіра замість смаглявого відтінку, червоні очі та залишки помади навколо рота. Я спробувала стерти її, але кожен рух не допомагав, а лише повертав у стан паніки та роздратованості. Вийшовши із ванної кімнати, бачу, що Санді, знявши промоклу сорочку і витираючи м'язисте тіло рушником, з кимось говорить через навушник. Він обертається, почувши мої кроки, замовкає. Від його спустошеного погляду стає ніяково, тому я швидко прослизаю по коридору до своєї кімнати, загортаюся в халат і ховаюся під ковдру. Штори не закриті. Дивлячись на вогні у вікні, намагаюся почути, про що говорить Алекс. Сьогодні цей контракт повинен бути підписаний, інакше програю не тільки я. Варто зробити неправильний крок, ми втратимо першість на ринку. Ні, ти не будеш диктувати свої мови, Наше партнерство вигідне обом, чи не правда? Якщо захотілося залишитися банкрутом, можу прямо зараз передати папери, ні? Ось і добре. Почувши його впевнене добре, я знову напружуюсь. Накрившись ковдрою з головою, вгамовую думки, які вибухають на тисячі різних варіантів. Я не могла припустити, як вчинить Олександр, переживши чергову мою істерику та отримавши нову порцію образ на свою адресу. Запал і ненависть поступово вщухають, повертаючи здоровий глузд та усвідомлення того, що сьогодні я переступила межу. Поведінкою накликала руйнівну хвилю на власну сім'ю. Мокре волосся неприємно прилипає на шиї та плечах, коли я наважуюсь встати та вийти до нього, щоб попросити вибачення. Тихіше зав'язавши халат, повільно йду у вітальню, сподіваючись, що Алекс ще не пішов. Санді, невпевнено кличу, озираючись. Санді. Зачиняються двері його кімнати та чуються кроки в коридорі. Іду за ним. Стискаю губи від болю в голові і від холодної підлоги під ногами. Олександр одягає чорний піджак, поправляє запонки, бере з тумбочки теку з документами, спритно відчиняє замок і виходить з дому, не озирнувшись до мене. Він поїхав на зустріч сам. Судячи з напруженої розмови телефоном, його партнер вирішив порушити умови спільної роботи. Нічого, Олександр впорається і без підтримки. Містер Рос завжди впевнений у собі я лише дружина, а не муза. Засмучена, пригнічена та змерзла, лягаю спати на самоті, навіть не почувши, коли Алекс повернувся додому. Прокинувшись на світанку і згадавши вчорашню поведінку, вирішую швидше побачити чоловіка, аби перепросити. Приводжу себе в порядок, тому що волосся сплуталося, а обличчя занадто бліде. Надягнувши футболку та шорти, йду в їдальню. Кава повільно лється в чашку, поки дивлюся у вікно. Помічаю, що на робочому столі чоловіка лежать конверти. Дивно. Алекс зазвичай всі документи кладе в сейф у кімнаті. Взявши папірці, щоб віднести, звертаю увагу, що на них надрукований логотип авіакомпанії. Цікавість бере вгору, і я розкриваю один конверт. Квиток на літак. Вероніка Рос, Нью-Йорк, США. Тесера Італія. Дата вильоту 7.06.2019. 23.45. Позаду чую кроки. Здивовано дивлюсь на Олександра. Він, склавши руки на грудях, сідає в крісло. Що це? Квиток до Венеції. Навіщо? Ти ж хотіла волі? посміхаючись, спокійно відповідає Алекс. Його вродливе обличчя, залите вранішнім світлом, здається таким добрим і рідним, але погляд роз'їдає, немов отрута, лунає клацання кавового апарату. Михцем дивлюся на наповнену чашку, розуміючи, що я навпаки повністю спустошена. Ти летиш зі мною? радісно шепочу, починаючи відкривати наступний конверт. Алекс несподівано встає та забирає папери у мене з рук. Ні, убивчим тоном перерізає останні ниточки надії. Ти летиш одна, буде проходити спонсорський бал маскарад на честь укладання договору на будівництво та відкриття мережі ювелірних магазинів. Договір з перевагою? саркастично уточнюю, починаючи розуміти, що відбувається. Так, але тебе це не повинно турбувати. Ти летиш відпочивати. Там буде вся еліта Італії, Штатів та Європи. Подивишся виставку прикрас, вибереш щонебудь собі, скажеш, що замовлення на моє ім'я. Ні про що не турбуйся, відпочивай, гуляй, насолоджуйся свободою. Останні слова промовляє Алекс, помітно хвилюючись. Кладу квиток на стіл, беру чашку, надпиваючи теплу каву. Хочеш поєднати бізнес та сімейну ідилію? Так не буває. Потрібно обирати, що для тебе важливіше. Ось і ти обереш. Гостро відсікає мою фразу Санді, набираючи когось телефоном. Збирай валізу, потім їдь у салон має жахливий вигляд. Люди подумають, що це моїх рук справа. А хіба не так? Алекс важко зітхає. Я теж втомився, Ніко. Нам обом треба відпочити. Його погляд сповнений зневіри та огиди водночас. Хочеться дізнатися, як збирається відпочивати чоловік без мене. Але лунає дзвінок у двері. Алекс залишає дім зі своїм помічником, взявши із собою тубуси з кресленнями та портфель з документами. Як завжди, в костюмі та дорогих туфлях, лише сьогодні його плечі та постава здаються не такими гордими і впевненими. Дивлюся на конверт, рахуючи повороти ключа в замку. А може, це на краще? У мене є шанс вирватися з цього будинку, відчинити двері клітки та відправитися в аеропорт, щоб наповнити своє життя новими відчуттями, знайомствами і почуттями. Глава четверта. Вільна. В коридорі біля комода самотньо стоїть зібрана валіза. Чашка чаю зігріває руки. Шкіряна куртка висить на спинці стільця, джинси, сорочка та кросівки. Неохайно зав'язаний пучок волосся. Чую тихі кроки Алекса. Майже одинадцята. Ти готова? Замість привітання питає він. Готова. Не хочу обертатися до нього. Нічний Нью-Йорк не викликає в мені такого роздратування, як власний чоловік. Гарячими пальцями Олександр обхоплює мою шию і щоки, довго цілую в потилицю. Трохи відсунувши край коміра сорочки, торкається губами до ключиць. Продовжуючи дивитись у вікно, нахиляє голову на бік, не відчуваючи ніяких емоцій від його дотиків. Я став чужим для тебе, пошепки каже Алекс. Дістає з пачки сигарету, закуривши, сідає навпроти мене за стіл, пильно дивиться в очі. Я стала нічим для тебе. Ти помиляєшся. Звичайно, як я не здогадалася одразу. Невдоволено обурююся, піднімаючись зі стільця. Сядь, наказує він. Ти мені важлива. Просто я така людина, яка не вміє висловлювати своїх почуттів. У тебе їх немає. Гарчу крізь зуби і з роздратуванням дивлячись у карі очі, які втратили свій блиск та азарт. Ніко, послухай, Олександр встає, випускає дим з рота, хоче підійти до мене. Ні, я більше не буду тебе слухати. Ні чути, ні бачити, нічого. Роблю кілька кроків від нього, беру куртку та спішно накидаю на себе. За п'ять років ти зміг проявити свою сутність лише тоді, коли я довела тебе істеркою. Все, ти порожній. Ні пристрасті, ні любові, ні ненависті. Я так більше не можу. Не підходь до мене. Алекс, примруживши очі, щільно стискає губи, аби промовчати. От бачиш, що відбувається. Ти навіть не можеш змусити мене замовкнути. Я можу, але не хочу. Спокійно та холодно вимовляє, повернувшись до столу. Відкривши пляшку з джином, наливає половину склянки і випиває одним махом. Хмурюсь від подиву, адже до алкоголю він завжди був байдужий. Чому не хочеш? Стає цікаво, тому я зупиняюся. Іди, ти вільна, суворо каже, відводячи від мене згаслий погляд. Змахнувши пасмо волосся з обличчя, швидко йду в коридор, підіймаючи ручку валізи та міцно втискаюся в неї пальцями, так що нігті боляче тиснуть долоню. Хочеться плакати. Утім, зібравши всі сили, кидаю в'язку ключів на тумбочку і, зачинивши двері, крокую до ліфта. На вулиці чекає автомобіль. Еді прибирає валізу в багажник. Визираю у вікно, щоб подивитися на останні поверхи хмарочоса. У квартирі темно, але серце підказує, що Олександр проводжає мене поглядом, стоячи біля самого скла і зачаровано дивлячись униз. Глибоко видихаю, заплющуючи очі. Мені не шкода його. Він не відчуває мене, вогонь між нами більше не горить. Його любов як погасла холодна свічка. Аеропорт Лагуардія знаходиться за 13 кілометрів від Манхеттену. Водій Еді наполягає провести на рейс, але поганий настрій та благальний погляд змушують його підкоритися і залишити мене на самоті. Здаю багаж, кілька хвилин роздивляюся табло, не звертаючи уваги на перехожих. У повітрі витає аромат подорожі, прохолодного повітря, кави, інтриги та перечуття. Гучні звуки, монотонний шум пасажирів, метушня і невідомість. Завмираю в центрі зали, розглядаючи різнокольорові стільці та тонкі фігові дерева. 18-метрова стеля, немов розкриває легені для вдиху. Лунає повідомлення про мій рейс, закриває вуха навушниками. У думках промайнуло, що Алекс міг би провести мене. Навіть захотілося озирнутися, щоб несподівано побачити його обличчя в натовпі і зрозуміти, що почуття все ще жевріють. Обернувшись, шукаю його силует. Не знайшовши, ще більше серджуся і, гучніше ввімкнувши музику, починаю заходити в телескопічний міст, залишаючи звичні місця з несправжньою радістю. Коли літак злітає, намагаюся не думати про чоловіка. Дістаю журнали, які він приготував для мене, і вивчаю ювелірні товари. Розумію, що все це страшенно набридло та більше не викликає ніякого інтересу. Відкинувши папери, навіть не читаю про сенс маскарадного балу та його гостей. Можливо, я навіть втечу. Грошей достатньо, щоб покинути Італію та сховатися в густих зелених схилах Ірландії, де панує прохолода, гірське повітря і неприборкані потоки диких вод. Поглянувши в ілюмінатор, на мить прощаюся з цим містом та його незліченими вогнями. Прощаюся з людьми, які обтяжували моє існування. Усього вісім годин, і я стану вільною. Час минає швидко. Ранкове бускове світло м'яко стелиться над хмарами. Пілот повідомляє, що ми йдемо на посадку. Чим більше літак наближається до землі, тим сильніше виникає хвилювання. Як дістатися до місця, як надалі поводитися і що робити? Однак варто вийти з термінала, як бачу біля дороги високого чоловіка в чорному костюмі з табличкою на який написане моє прізвище. Настрій миттєво змінюється. Невдоволено закочую очі і навіть хочу пройти повз. Проте суворий джентльмен сам підходить до мене та забирає валізу. Місіс Рос, ласкаво просимо. Люб'язно, але байдуже промовляє він. Мене звуть Дженаро, я ваш водій на час поїздки. Містер Рос про все потурбувався. Зараз ми поїдемо до Венеції. Це недовго не хвилюйтеся. Номер заброньовано о дванадцятій у вас запис у салон, о третій, Стоп. перебиваю гучно ляскаючи дверима. Чоловікові явно плювати на мою думку. Своєю відчуженістю він нагадує мені Алекса. Розклад моїх обов'язків до біса, забудьте, і не смійте згадувати. Але містер Росс починає бурчати водій, невдоволено позираючи на мене в дзеркало заднього виду. Містер Росс, містер Росс, годі. Або роби, як я скажу, або котися звідси. Можеш разом із тачкою. Скрещую руки на грудях, впевнено втупившись у холодні блакитні очі Дженаро. Високі вилиці італійця стискаються. Він поправляє вузол краватки та переводить погляд з дзеркала на дорогу. Куди їдемо, місіс? Награно цікавиться, заводячи двигун. У готель. Звичайно, я помічаю, як водій посміхається через те, що шлях все одно буде за розписаним маршрутом. Але, чуючи мій навмисний кашель, Джанаро більше не видає ні звуку, відвозячи мене у мандрівку невідомою Венецією. Глава п'ята. Подарунок. Через 15 хвилин ми проїжджаємо в венеціанську гавань, минаючи долині зелених вод острівець Сан Джуліано, коло якого видніються невеликі човни з білими вітрилами немов маленькі паперові птахи в променях сонця, які виблискують у хвилях. Праворуч їдуть потяги, обганяючи, ніби поспішаючи перетнути водну затоку і опинитися на тому березі. За смарагдовим шосе, розсікаючи пінну воду, пливуть катери та човни. З двох боків оточені коричневими і бежевими будинками в кілька поверхів. Приїхавши зовсім трохи, ми зупиняємося на спеціальній стоянці. Дженаро повідомляє, що потрібно пройтися пішки. Вид з номера на Гранд Канал? капризно запитую, дратуючи нового підлеглого своєю манірною мовою. Ні, без емоцій відповідає. Чому ви всі такі нудні? надіваю окуляри, ховаючись від яскравого сонця. Усі, хто? Наздоганяючи, цікавиться Дженаро, тягнучи мою фіолетову валізу. На вигляд йому близько 35, можливо, більше але серйозне обличчя та костюм створюють з нього людину старшого віку. Усі чоловіки. Обертаюся і помічаю легку усмішку на обличчі. Нудний той, хто вам не цікавий. На мить замислююся над цими словами. Адже він має рацію. Проте роздумувати довго про психологію та філософію особистості я більше не хочу, бо переді мною двері готелю Плазо Венезіано, в перекладі Венеціанський палац. Високі стіни будівлі пісочного кольору квадратом оточують невеликий затишний дворик, з лівого боку якого розміщені чорні підвісні плетені диванчики для відпочинку, крісла та низькі столики для спокійної бесіди або чашки кави на самоті, тонкі сталеві світильники, наче ростуть з під плит під ногами. Тут витає аромат вогкості та дорогого парфуму, які, змішавшись, створюють нюховий дисонанс. Усередині готелю переважають темні тони чорний, коричневий, пастельний сірий, золотий. Дженаро віддає багаж носіям, сам бере ключ від номера і повертається до мене. Місіс Рос простягає невеличкий ключик з биркою готелю. Відпочивайте, я через дві години зайду за вами. Навіщо? Салон? запитально веде лівою бровою, наполягаючи на згоді. Я летіла цілу ніч. Мені не вистачить двох годин, Верчу в руках ключ, обмірковуючи, як позбутися нав'язливої няні Дженаро. Весь ваш час розплановано. Після того, як наведете красу, можемо проїхатися по магазинах. А о восьмій вечора потрібно буде виїжджати, щоб встигнути на початок вечірки. А буде час просто жити. Чоловік нічого не відповідає, легенько вклоняється та швидко йде до виходу. Відчуваю себе пригніченою, тому що не розраховувала, що Олександр приставить сторожового пса, який буде стежити за кожним моїм кроком, який може бути відпочинок, коли перебуваєш під пильною увагою чужої людини. Заходжу в номер. Тут атмосфера зовсім інша чорно-червоні тони стін, зливаючись з темними меблями та світлими акцентами інтер'єру, створюють спокійну, інтимну енергію. Тут не хочеться плакати чи страждати, Підходжу до вікна та розкриваю штори, з усмішкою насолоджуючись яскравими відблисками зеленої води, жовтими променями, що бігають по дахах будинків, і синім небом над панорамою міста. Сходи біля вхідних дверей ведуть на другий поверх, де біля скляної стіни з потолками, що лються по ній, стоїть джакузі. З балкона поверху відкривається вид усього номеру, внизу велике ліжко з білосніжними подушками чорним покривалом і червоним пледом, що перетинає нижню частину спального місця. На тумбочці стоїть ваза з трояндами і ведерце з льодом, в якому звабно чекає пляшка дорогого шампанського. Усмішка не сходить з обличчя, коли навпроти ліжка помічаю скляні двері. Одні ведуть у душ, інші у невелику сауну. Зазирнувши туди, оскоменою на язиці залишається запах дерева й ароматичних масел, які акуратно розставлені на поличці. Уявляю, як сиджу в теплій непрозорій парі, насолоджуючись гарячим повітрям і самотністю. У двері стукають, стривожив підсвідомість думками про водія, але, відчинивши, бачу перед собою елегантно одягнену дівчину. На ній білий штатний костюм і босоніжки на підборах, довге каштанове волосся, зібране в ідеальний хвіст. Добрий день, місіс Рос. Як долетіли? Не чекаючи відповіді, вона простягає мені дві коробки молочного кольору, перев'язані подарунковою сірою стрічкою з шовку. Це від вашого чоловіка. Що тут? Розгублено приймаю коробки, розглядаючи байдуже обличчя гості. Подарунки. Гарного вечора, місіс Рос. Усміхнувшись куточком губ, дівчина квапливо стукає підборами по підлозі коридору, залишаючи мене. Зачинивши двері, швидко йду до ліжка, на ходу розкриваючи ніжні стрічки. Під кришкою ще один шар тканини. Розгорнувши її, дивуюся від приголомшливої краси і казковості. Переді мною лежить маска із золотих ниток, тендітна, легка, невагома, з повітряними зав'язками. Вона настільки прекрасна, що в ній я могла бачити власне відбиття. Під маскою золотиста сукня. Вона ніби виткана з діамантових ниток, магнетично переливається невидимими каміннями. Виріс на спині схожий на червону сукню, куплену в Нью-Йорку. Довжина до підлоги та високий розріз до середини стегна. У другій коробці чорні босоніжки на тонких підборах. Помічаю на дні записку. Залишив місце для твоєї фантазії. Прикраси вибереш на балу. Мимоволі всміхаюся та одразу серджуся. Чоловік хоче повністю розпоряджатися моєю волею вибором, вирішуючи, яку сукню мені надіти. Ох, дякую за це місце для фантазії. Недбало кинувши подарунок на ліжко, на годину вирушаю в теплу клекітну ванну, щоб хоч якось позбутися напруги душі й тіла. Коли до приходу водія залишилося 10 хвилин, знову окинувши сукню похмурим поглядом, вирішую, що цей вечір буде моїм. Сьогодні героїною балу буде загадкова білявка в золотій масці. Без однієї хвилини дванадцять лунає стук у двері. Дженаро, одягнений у відмінний смокінг, окладка чорного волосся вигідно підкреслює його італійські риси обличчя. Маєте відпочилий вигляд? Люб'язно цього разу, наче щиро каже він. Поїхали? Киваю і, захопивши невеличку сумочку з телефоном, документами та банківською картою, Намагаюся наздогнати на сходинках жваві кроки Дженаро. Виявилося, що Олександр заздалегідь забронював і сплатив для мене сеанс у спа-салоні, масаж, манікюр, педикюр, зачіску, макіяж, повний комплекс послуг, а також можливість замовити додаткові процедури на мій розсуд. Так ось чому до самого вечора в моєму розкладі нічого не було. Усе для того, щоб ідеалізувати мене або задовольнити. Ні, не вірю цьому але й відмовлятися не планую. Через кілька годин маніпуляцій, краси, настрій покращився, тіло та думки розслабилися. Я більше не засмучую себе спогадами про Санді, про його бізнес та наші сварки. Адже мене чекає дивовижний вечір. Глава шоста. Бал. Вечірня Венеція підкорила серце з надзвуковою швидкістю. Тисячі вогнів, гірлянти, вікон, відбиваються в темних водах каналу. Звідусіль лється музика, лунає щасливий сміх перехожих, спалахи камер, захоплених туристів та тихий шелест хвиль. Спочатку здавалося, що все навколо пливло перед очима, але легкий шум човнів пробуджував. Стою посеред жвавої вулиці, широко розкривши очі, щоб подумки зберегти кожен фрагмент і куточок міста, ніби фото в альбомі. Ось, наприклад, як цей краєвид, де в воді відбиття дерев'яних колон, світло ліхтарів та силуети людей, які проходять уздовж цегляної стіни. Хтось обережно торкається плеча. Не припиняючи всміхатися, обертаюся, бачачи перед собою спокійне обличчя Дженаро. Він михцем оглядає мій образ, хвилясте волосся кольору пшениці, зібране шпилькою з діамантом на потилиці, червона помада на губах, та легкий погляд на фарбованих вій. Я й досі одягнена в джинси, нову футболку та шкіряну куртку. Але, мабуть, охайність стала помітнішою, тому що чоловік заливається рум'янцем, перш ніж пропоную повернутися до готелю. У номері дивлюся на годинник. Зовсім скоро відкриття балу, одягаю золотисту сукню та взуваю босоніжки. Наношу кілька крапель парфумів на зап'ястя і біля вуха. Беру маску та чорний прямокутний клач, у який кладу телефон, картку, ключ і помаду. Глянувши на себе в дзеркало, глибоко видихаю і зачиняю двері номера. На вулиці Дженаро повідомляє, що будемо плести на човні. Коли ви встигли? запитую, радіючи, що з'явлюся, наче королева. Встиг. Ваш чоловік про все подбав. А, знову мій чоловік. А як же? Куди без нього? Кривлю губи, заходячи на борт невеликого коричневого човна без даху. Через десять хвилин в очах засяяло безліч білих променів, які літали над входом у будівлю. Круглі ліхтарі оточували доріжку біля скляних дверей, в які входили гості в химерних костюмах і масках. З цікавістю розглядаю дам у пишних сукнях та коротких міні, чоловіків у строкатих костюмах і пажів, які кланяються перед кожною знатною персоною. Серце гучно калатає в грудях. На таких заходах я не була, Хвилювання та цікавість переповнюють, здавлюючи дихання в горлі і крутячи голову від майбутніх відчуттів. Одягаю маску, туго зав'язавши стрічки на потилиці. Дженаро спритно пришвартовує човен та подає мені руку. Зробивши крок, підбори торкаються червоної килимової доріжки, навколо все миготить та іскрить, яскраві спалахи фотоапаратів засліплюють очі. Але я іду, гордо піднявши підборіддя і вирівнявши спину. Цієї миті я відчуваю перевагу над усіма. Недарма Алекс назвав саме так свою компанію. Добрий вечір, місіс Рос. Раді вас бачити. Вклонившись, чоловік у смокінгу миттєво відкриває переді мною важкі скляні двері. Цікаво, як він упізнав мене. Приступаючи поріг, чую, що в залі грає жива музика. Стримуючи подих і кроки, впевнено іду, навіть не уявляючи, що робити та де зупинятися. Місіс Рос, звертається на високий чоловік із сивуватою бородою та сигарою між пальців. Радий, що ви погодилися бути сьогодні тут. Я Пол Адамс, заступник директора ювелірного заводу Сяйво. Сподіваюся, вам припадуть до душі наші вироби, і ви придбаєте щонебудь для себе. Дякую, містере Адамс. Бажаю, щоб співпраця з перевагою дозволила вашій компанії засяяти ще яскравіше. Наші професіонали вміють прикрашати життя людей так само, як і ювелірні вироби. Елегантно подаю йому руку, щоб попрощатися, не помітивши, як у звичайному для мене робочому тоні говорю з клієнтом. До речі, як Олександр? раптом запитую чоловік, поки я не встигла зробити кілька кроків від нього. Я б хотів поговорити з ним. На жаль, він не прилетів. Справді, дивно. Гаразд, гарного вам вечора, Вероніко. І вам, містер Адамс, киваю, спостерігаючи з під маски, як він затягується і випускає хмару диму, ідучи від мене до нового гостя. Мох, це тільки початок. Великий зал прихований від сторонніх очей масивними шторами бордового кольору, які спускаються до самої підлоги. Чорні оксамитові подушки виблискують дорогоцінним блиском прикрас в великих скляних ящиках з підсвічуванням білих ламп. Навколо них, немов шуліки, в'ються дами зі своїми спонсорами. Проходжу до бару повз постамент з діамантами, навіть не дивлячись на них. Келих шампанського, кладу клач на стійку, повертаючись до залу. Праворуч встановлена сцена. Музиканти по черзі грають спокійну і танцювальну мелодію. Жодного гостя не впізнаю, Тим паче, що всі обличчя приховані масками. Хочу взяти келих, плавно веду руку до стійки, але підштовхую даму, яка бере дві чарки з текілою. Обережніше, грубо гаркає вона, проливши вміст на мармурову поверхню. На її худорлявому тілі червона сукня сидить невигідно, але довгі ноги, чорне волосся і широкий рот з пухкими губами привертає увагу чоловіків. Карі очі блищать з під срібної маски край якої нагадує риб'ячу луску з дорогоцінних паєток. Нічого не відповідаючи, беру свій келих